الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد خوب درسي يزدهم از كتاب المعتقد الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله در جاي رسليم كشيخ مقاد المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر اعتقاد صحیح درباره کسی که در گناه كبيرة وقع شوه حكمش چيست مسئله مرتکب کبیره شخصی که مرتکب می شود گناهی از گناه های کبیره را عقیده اهل سنت و جماعت در این باب چی میگوید شیخ عبدالسلام همین مسئله را ذکر میکنه درباره کسی که در گناهی از گناه های کبیره واقع شود میگویند در باب کسی که وعید را وعید یعنی تهدید را عمل کنه اجرا کنه انجام بده چه حکم داره حکمی کسی که گناه های کبیره را انجام میتید چیست این مسئله هم دانستن عقیده صحیح در این باب بسیار مهمه زیرا که خوارج چه خوارج عصر باشه در این زمان و چه خوارج گذشته باشه در این باره با اهل سنت اختلاف دارند خوارج اعتقاد داره که کسی گناهی از گناه های کبیره را انجام بده یک بار هم کافر می شود زینا، دزدی دروغگویی خیانتکاری سری باخوری و غیر این از گناه های کبیره را کسی انجام بده کافر می شود از دین خارج می شود دانستن این مسائل بسیار هم مهمه زیرا که به شک انسان گمان که البته خوارج حال هم در این عصر هست مثلا دولت عمان خوارج ایباضیه ایبازیه گفتری خوارج هست تا حاضر دولت دارند ولیکن همچو صراحتا کسی که و گناه کبیره تکفیر کنه به همه گناه های کبیره همون محمد کردی هست اون کسی که از خوارج اول بود اعتقاد خوارج اول را داره بعضی از حدیث ها را گرفته با چشم, با چشم کور و بعضی از آیت ها یا بعضی حدیث ها را نگاه کرده میگوید هر کی در گناه کبیره واقع شود کافر می شود از دین خارج می مشرک می و از دین می و این محمد کردی یکی از کسایی هست که همون عقیده خوارج اول را داره همون نفرهایی که با صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم جنگیدن به خاطر عقیده خوارج داشترشان که شخصها را به گناه کبیره تکفیر میکردن و البته دانستن این عقیده بسیار هم مهمه زیرا این نفر که خیلی دعوای علم هم میکنه بسیار جوانها را در فریب خود انداخت است بشک حتی این تکفیری این خارجی محمد کردی با خوارج تاجیکی ابو اسکندر اسکندر مدنی بحث کرده. البته وقتی که اسکندر که ابو محمد مدنی این هم که خارجی هست خوارج هست که لیکن این نه به همه گناه کلا نه به همه گناه کبیره تکفیر میکنه پس در نزد او یک شخص عاجز ناتوان دهنبسته نشان داد خودش را به شک زیرا چه که حال حدیث های را ذکر میکنیم آیت های را ذکر میکنیم که صریح هست که کسی که گناه کبیره را انجام بده کافی نمی شود از دین خارج نمی شود آیت ها صریح هست حدیث ها واضح و آشکار است با وجود ای این اسکندر تکفیری تاجیکی اون اس اون ابو محمد کردی خارجی را در بحث با او بحث موفق نشد سبب از روی ای که این خارجی ما علمی صحیح نداره علمی کامل نداره علمی خوب نداره بله دانستن این مسئله بسیار هم مهمه اکنون مؤلف میگوید اعتقاد صحیح در حکم کسی که در گناه کبیره واقع شود چیست دانستن عقیده صحیح بسیار هم مهمه پیش از اینکه شبهه به انسان واقع شود باید عقیده صحیح را بدانند. قایده اهل سنت و جماعت همین است که اول استدلال میکنند، دلیل ها را جمع میکنند، بعد از آن اعتقاد میکنند به خلاف خوارج این داعشی ها القاعده اینها هم خوارج است به شک لیکن خوارج چند فرقه دارند؟ مثلا اینها خوارج هستند زیرا که با مجرد حکم به غیر ما انزل الله تکفیر میکنند. این هم مذهبی خوارج است لیکن محمد کردی به همه گناه کبیره تکفیر میکنه فرماور یک از گویا فرق بین تکفیری های اینها و اون چیست یعنی مثلا وقتی که این داعشی ها القاعده و اینها تکفیری باش خوارج باشه ابو محمد مدنی خوارج باشه بین ابو محمد مدنی و ابو محمد کردی چی فرق است فرق همین است که ابو محمد مدنی به بعض از گناه های کبیره تکفیر میکنه و مثل حکم به غیر ما انزل الله و مثل مثلا در بعض گناه های کبیره دیگری که این جاهل اعتقاد داره که کفر است مثل حجاب میگه به حجابی کفر ولكن ابو مح... ابو محمد کردی زیناکار را دوز را دروغگو را این را کافر میدانه فقط همین قدر فرق است که او به همه گناه های کبیره تکفیر میکنه و این به بعضی گناه های کبیره تکفیر میکنه ابو محمد کردی همون مذهب خوارج اول گرفته و همه آیات را یک خل فهمیده رفتن میگیره آیات و حدیث های وعیده اما ابو محمد مدنی بعضی آیات های وعیده به مذهب خوارج میفهمه و بعضیش به دعوای گویا مذهب اهل سنت على كل حال هاردش از خوارج است بیشک ها خوب مؤلف میگوید و من جمله اعتقاد اهل سنت والجماعه ان جميع الذنوب سوى الاشراك بالله لا تخرج المسلم من دين الاسلام از جمله اعتقاد اهل سنت والجماعه یکی از اعتقاد اهل سنت والجماعه همین است که تمام گناه ها به جز شرک و کفر انسان مسلمان را از دین اسلام بیرون نمی کند انسان از اسلام خارج نمی شود و گناه ها یعنی گناه های کبیره و گناه های کبیره و غیر از شرک و کفر انسان از دین خارج نمی شود کافر نمی شود و از دین نمی براید الا این استحلها مگر اینکه حلال بداند مگر اینکه حلال بداند و مثل زینا دروگویی غیبت کردن دزدی غارتگری و غیر این از گناه های کبیره گناه کبیره هر آن چیزی که در آیت یا حدیث آیت های قرآنی یا حدیث های نبوی وعید در دوزخ یا اینکه حد در شریعت یا اینکه محروم شدن از دوزخ همین خیلی آمدگی هست که بسیار هم گناه کبیره بسیار و بعضی علم ها کتاب دارن در کتاب الکبائر گناه های کبیره را ذکر میکنن بعضی مثلا مثل درو گفتن و زینا و ربا و, و همچنین غیبت کردن و همچنین تبرج و بیستری گناه کبیره هست و غیر این از بعضی گناه های کبیره مؤلف میگوید شخصی که مرتکب گناه کبیره می شود از اسلام خارج نمی شود مگر اینکه گناه کبیره را حلال بدانه حلال بدانه معناش این است که استحله را باید انسان در کتاب اعتقاد ببینه معناش، در کتاب اعتقاد میگن استحله یعنی اعتقد بقلبه حله معنا استحله یعنی به قلبش حلال اعتقاد کرد حلال بودن چیزی را استحله یعنی حلال اعتقاد کردن چیزه به قلب اعتقاد کنه کافر می شود اگر رفت و به زبان گفت که حلال است پس در نزد ما کافر است انسانی که زنا را حلال بدانه اگر چه زنا هم نکنه کافر است انسانی که عرق را حلال بدانه اگر چه عرق هم ننوشه کافر است برابر مؤلف گفت کسی که گناه کبیره را انجام بده وقتی حلال اعتقاد کنه و بگه به کافر می سواء فعلها مستحلا برابر است که بکنه در حال بودنش حلال گفته او اعتقد حلها دون ان يفعلها یا که اعتقاد کنه حلال گفتن شو لیکن نکنه انسانی که اگر رفت و زنا کنه زنا را حلال ندانه کافر نمیشود انسانی که زنا نکنه و که زنا را حلال بدانه در این حالت کافر میشه مسئله همین است که آیا حلال میدانه یا نه مؤلف میگه اگر رفت و حلال بدانه حلال اعتقاد کنه چیزهایی را که الله حرام کرده است و مثل دروگوی و رباخوری و پرسنت البته شرط همین است که بعد دانستان به این معنا که بداره که زنا در شریعت حرامه در قرآن و یا اینکه غیبت در قرآن و سنت حرامه یا دروغ گفتن یا عرق یا ظلم کردن یا غیبت کردن همینا حرامه باید بدونه بعد از اینکه وقت اعتقاد که حلال بدن شد پس کافر شود برای چی چرا کافر می شود کسی که گناه کبیره را حلال بدونه کافر می شود انجام بده خواه نتیه وقتی حلال دونیس کافر می شود حلال اعتقاد کرد حلال ای گفت لانه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلی الله عليه وسلم زیرا در این حالت وقتی گناه کبیره را حلال دانسته انجام داد در این حالت گویی آدم تکذیب کننده دروغ شمارنده کتاب و سنت می باشد تکذیب کننده الله و رسول می باشد ولی به خاطر همین کافر است چرا شخصی که دروغگویی را حلال بدانه کافر است زیرا الله و رسول این چیز را حرام گفته یا منع کرده است وقتی این میگه حلال است پس در این حالت کافر شد اعتقاد حلال دانستن اعتقاد قلبی هست کی را میگیم حلال میدانن کسی که با لفظ صریح به زبانش گویا حلال است اما اگر رفته انسان که کبیره بارها بارها انجام بده کافی نمیشه جای کال ذکر میکنیم مؤلف میگه و کل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم مسئله دیه مسئله حکمش در دنیا حکم کسی که گناه کبیره را انجام میتیه بغیر غیر شرک و کفر تارک صلات کفر است تارک ترک صلات ترک نماز این گناه کبیره نیست بلکه و مثل کفره است خب لیکن گناه کبیره مثل زنا و دزدی و این و حکم کسی که گناه کبیره را انجام میده در دنیا حکمش چیز در نزد اهل سنت والجماعت البته بعد از دیدن دلیل های قرآن و سنت میگویند که کافر نیست از دین خارج نمی شود ایمانش ناقص هست فاسق هست و لیکی کافر نیست اما در آخرت چی مؤلف میگوید و هر که انجام بده و هر گناهی که هر گناهی که کمتر از شرک است صاحب او جاویدان در آتش جهنم نمیمونه مسئله آخرتی حکم آخرتی حکم اخروی کسی که گناه کبیره را انجام میده جاویدان مسلمان مؤمنی که گناه کبیره انجام میده جاویدان و همیشه در جهنم نمیماند یک روز نه یک روز به جنت میآید چه که الله میگد ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله نمیبخشد شرک آوردنی به او را و میبخشد آن گناهی را که کمتر از شرک است برای هر کی که بخواهد اون آیت هایی که الله میگه خالدین فیها ابدا جاویدان و همیشه هستند در دوزخ این برای کافرها و مشرکا هست اما کسی که گناه کبیره انجام بده این جاویدان و همیشه در دوزخ نیست چون که در حدیث صحیح هست امام بخاری و مسلم روایت میکنه پیغمبر الله سبحانه و تعالی میگه اخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ایمان بیرون کنی از آتش جهنم هر کی را که یک ذره از ایمان در دلش داره یک روز نه یک روز انسان مؤمن اگر چه ضعیف الایمان هم که باشه یک روز نه یک روز از آتش جهنم خارج شده به جنت میآید مؤلف میگه این آیه ان الله لا یغفر ان به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء نصت الآيات على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله این آیت صراح دلالت میکنه که شخصی که گناه کبیره انجام میده آه، صاحب گناه ها در زیر مشیت الله سبحانه و تعالی هست ان شاء تعالی عفو عنه بمنه و کرمه و ان شاء ادخله النار بقدر ذنوبه اگر الله بخواه او را به من و کرم و فضلش او را میبخشه اگر چه گناه کبیره بسیار هم داشته باشه و اگر بخواه او را داخل جنت میکنه اگر بخواه او را او اگر بخواه او را میبخشه و اگر بخواه او را آتش جهنم داخل میکنه به قدر گناهش لیطهره بها تا که او را پاک کنه به آتش جهنم ثم یخرجه منها بتوحیده پس او را بیرون میکنه از آتش جهنم و فیدخل الجنه و در جنت داخل میکنه خلاصه عقیده اهل سنت جماعت در گناه کبیره در دنیا از اسلام برامدگی نیست مؤمن است لیکن ایمانش ناقص است ضعیف الایمان ناقص الایمان در آخرت در جهنم جاویدان و همیشه نمیماند میگوییم که اعتقاد اهل سنت و جماعت همین است که شخص گناه های کبیره انجام میدادگی در در آخرت در زیر مشیت الله سبحانه تعالی هست اگر الله بخوا او را میبخشه اگر بخوا الله او را عذاب میکنه آیت ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء دلیل همین است اما آیتی که الله میگوید ان الله یغفر الذنوب جميعا الله همه گناه رو میبخشه برای کسی که توبه کنه شخصی که گناه کبیره میکنه اگر در دنیا پیش از مردن توبه کنه حتی کفر و شرک هم بکنه پیش از مردن توبه کنه الله او را توبهش را قبول میکنه اما اگر رفت شخصی که به گناه کبیره ای دنیا بروه به گناه های کبیره اگرچه بسیار هم که باشه اگر بسیار هم که باشه زیر مشیت و اراده الله سبحانه و تعالی هست زیر مشیت الله اگر بخوا او را عوف میکنه به من و فضل و کرمش و اگر بخواه او را آتش جهنم میکنه آتش دوزخ ده میدراره به قدر گناهاش به حکمت و عدل الهی به حکمت و عدل الهی مؤلف میگه صاحب الكبائر ناقص الايمان خوب وقتی گفتیم که شخص گناه کبیره کنه از دین نمیبراید مؤمن است آیا کامل ایمانه میگن بلکه صاحب گناه های کبیره ناقص ایمان است ایمانش ناقص است ایمانش کمه وقد سمى الله تعالى في كتاب بعض الكبائر كالقتل والبغي واثبت الايمان لاصحابها فهم مؤمنون بايمانهم فاسقون بمعصيتهم الله مجد در قرآن الكريم قناه كبيرة کبیره را ذکر کرده با ایمان میگه مثل قناه كبيرة قتل کشتن قناه كبيرة است بغی ظلم قناه كبيرة هست ووجود الله سبحانه وتعالى انها را ایمان برای اینها اثبات بكنا و اونها را مؤمن میگوید الله فقط اینها فاسق هستند به خاطر فاسقون فاسق هستن به خاطر معصیت و گناهشان فاسق نامش میگن فاسق ملی یعنی فاسقی که در داخل دین هست قال تعالی الله سبحانه و قتل را ذکر کرده میگوید یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الله به ایمان خطاب میکنه میگه یا ایها الذين آمنوا ای کسانی که ایمان آورده كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان الله در قصاص را ذکر کرده اول یا اهل الذین آمنو میگه اثبات کرد ایمان را برای اینها دوم الله میگه فمن عوفی له اینجا الله سبحانه و تعالی میگه فمن عوفی هر کی عوف کرده شد برای او من اخیه اخیه یعنی قاتل در نظر داره الله یعنی میگه اگر رفت و برادر قاتل مقتول که برادرش قاتل هست اگر رفت عوف کرده شود الله سبحانه و تعالی در اینجا مقتول را برادری قاتل خواند قاتل را برادری مقتول گفت به خاطری که هر دش مؤمن است الله شما مؤلف میگه فاثبت الايمان للقاتل والمقتول من المؤمنین الله ایمان را هم برای قاتل اثبات کرد هم برای مقتول کشته شده و اثبت لهم اخوه الايمان و الله سبحانه تعالی برادری ایمانی را براشان ذکر کرده گفت فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و الله سبحانه تعالی صریح در سوره حجرات میگوید وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما اگر دو طائفه از مؤمن ها بجنگن پس بین اینها صلح بیاندازه الله هر چون دو طائفه از مؤمن ها گفت قاتل ها مقتول ها را مؤمن نامید و الله بعد این آیه بعدی الله میگه و این انما المؤمنون اخوه هر این مؤمن ها برادر یکدیگر هستند یعنی الله سبحانه و تعالی گناه کبیره را در ذکر کرده با وجود این یکدیگر را مؤمن میگوید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا بدبار قاعده اهل سنت و جماعت همین است که آیات های وعد را با آیت های وعید جمع میکنند و آیت های قرآنی را با دو چشم بینا نگاه میکنند فرق بین اهل سنت اهل بدعت همین است که اهل بدعت آیات ها و حدیث ها را یک چشم کج نگاه میکنند فرق بین اهل سنت و جماعت در باب استنباط استدلال از قرآن و حدیث همین است که اهل بدعت دائما همیشه آیت و حدیث را با یک چشم کجی کور نگاه میکنند با یک چشم نگاه میکنند اما اهل سنت و الجماعت آیت های قرآنی را و حدیث های نبوی را با دو چشم بینا نگاه میکنند جمع میکنند بین و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا الیما جمع میکنند بین این آیت و این آیت و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا بین دو آیت جمع میکنند خلاف به خوارج و خلاف به مرجئه خوارج آیتی و من یقتل مؤمنا متعمدا را گرفته میگن کسی که بکشه کافر میشود مرجئه میگد و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا کسی اگر بکشه هم قاتل او کی باشه ایمانش کامل است زیرا که الله او را کامل و ایمان ذکر کرد میگویند هر دی طائفه باطل است و اهل سنت طائفه حق است که میگویند الله سبحانه و تعالی معلوم میشه وقتی که وعید تهدید کرد برای گناه معلوم میشه او گناه در ایمان ضرر داره و انسان با مرتکب شدن آن گناه فاسق می شود مؤلف میگوید لا منافات بین تسمیه المرء فاسقا و تسمیه مسلما هیچ میگه ضدیت و مخالفت نیست که یک انسان مسلمان بگوی و فاسقش بگوی این باکه نداره امکان داره که انسانه یعنی در انسان فسق و ایمان جمع شوه یعنی مؤمن باشه و با فسق انجام بده یعنی مؤمن و مسلمانه با وجود گناه کبیره انجام میده این است مؤلف میگه ولا منافات بین اطلاق الفسق وعلى العمل او عامله وتسميه العامل مسلما و وجريان احکام المسلمين علیه هیچ مگه ضدیت نیست بین اینکه انسان را کاری را الله فسق الله رسول او را فیس بگه یا انجام دهنده او را فاسق بگه و با وجود این او را در دنیا مسلمان و احکام مسلمان ها در مهم او را مسلمان و احکام اسلام مسلمان ها به او جاری باشه دلیل چه میگه قصه صحابی عبدالله ابن حمار که امام بخاری روایت میکنه در صحیحش در همین باب است میگه حدیث عبدالله ابن حمار یک صحابی بزرگ است یکی از صحابی های پیغمبر صلی الله علیه و سلم است عبدالله نام داره عبدالله ابن حمار نام داره شرب الخمره این نفر عرق بشیدن فجی به الى نبی صلی الله علیه وسلم پیش پیغمبر آوردن عرق می عرق خیر بود خمار بود عرق می نوشید فقال احد الصحابتی یکی از صحابه ها بعد از اینکه حد بلاش جاری کردن چی گفت یکی از صحابه ها گفت لعنه الله گفت ما اکثر ما یؤتی به گفت الله لعنت کنه گفت ایرا چقدر ایرا بسیار میورن حدش میزنیم این قفس عرق می پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا تلعنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت نک با وجودی که عرق نوش بود چند بار آورده حدش زدن ووجودي پیغمبر گفتن لا تل عنه گفتن این لعنت نکن فانه يحب الله ورسوله حدیث بخاری و مسلم است زیرا الله گفتن این را دوست می‌داره اه، زیرا گفتن فانه زیرا که این مرد گفت يحب الله ورسوله الله و رسول را گفت این مرد دوست می‌داره در همین جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای او ایمان را اثبات کرد که فانه يحب الله ورسوله الله و رسول را این مرد دوست می‌داره با وجود این عرق می نوشه این حدیث دلیل این است که انسان اگرچه مصر با استمرار هم گناه را انجام بده کافر نیست بعضی از اهل بدعت میگوید که کسی که اصرار کنه به گناه اصرار استمرار بر دوام یک گناه انجام بده گویا حلال دانسته نی نه معلوم شده که مستم... مصر مستحیل نیست و خلاف از بعضی اهل بدعت با دعوای اهل حدیثی میکنن مثل حوینی ابو اسحاق حوینی و غیرش این باطل هست اعتقاد مخالف اهل سنت و جماعت است اهل سنت و جماعت اگر چه یک گناه چند بارم انجام بده 10 سال و 20 سالم انجام بده اینا نمیتونیم بگیم این حلال می شماره نمیتونیم بگیم این کافر شد مگر اینکه به زبانش بگه عرق حلاله برای میگه ما اکثر ما یؤتى به این مرد چقدر بسیار میارنش چند بار هر روز هر روز پس ظروف مثلا میآوردنش حد بالاش 40 تا 40 تازیانه مثلا زده میشد یعنی معلوم میشه که بر دوام یک گناه انجام دادن گناه کبیره را بله گناه بالای گناه است قبیح تر و زشت و جرم تر است مجرم تر است لیک آیا کافر است نه اصرار و استمرار بر دوام یک گناه را انجام دادن از گناه های کبیره این کفر نیست یعنی آدم اگر 30 سال ریش بتراشه آیا میتونیم او را کافر بگیم نه یا آدم 40 سال دروغ بگه میتونیم بگیم دروغگویی را حلال میدونه بدون کافر است نه به خاطر همین این حدیث دلیل است که شخصی که یک گناه کبیره را چند بار و 30 سال و 40 سال هم که انجام بده کافر گفتن جایز نیست و دلیل بر این است که شخصی که گناه کبیره را انجام میده بسیار ایرا نمیگیم که این این گناه را حلال دانسته انجام میده معلوم میشه سی سال شی توریش میتراشی معلوم میشه که ترش تراشی را حلال میدونی گفتن نیست تو سی سال شی زنا میکنی معلوم میشه که تو زنا کردن را حلال میدونی گفتن جایز نیسته مگر این که به زبانش بگه که مثلا زنا حلال است یا که عرق حلاله یا ربا و پرسنت حلال است پس این حالت بشک کافر میشه بله، و به خاطر از این حدیث دو چی گرفته میشه دو فایده فایده یکم هم یا سه فایده فایده همین یکم همی که پیغمبر صلی الله علیه و برای این مرد اثبات کرد ایمان را با وجودی که گناه کبیره را انجام میداد دوم پیغمبر صلی الله علیه و با این اثبات کرد ایمان را با وجودی که گناه کبیره را بسیار انجام داد سیام معلوم میشه که کسی که گناه کبیره را بسیار انجام میتیه نمیتونیم بگیم که فاید معلوم میشه که تو حلال میدانی نه گفتن جایز این مذهب خوارج است مذهب اهل سنت و جماعت نیست مؤلف میگه فلم یخرج من الاسلام بمجرد هذه الكبيره از اسلام به خاطر مجرد این کبیره را گناه کبیره را انجام دادن کافر نشد بلکه قد اثبت له الايمان مع وقوعه في هذه الكبيره بلکه پیغمبر صلی الله علیه و برای او اثبات کرد ایمان را با وجودی که این نفر در گناه کبیره واقع شد بلکه با بسیار انجام داد عرق نوشید و بسیار آورده شد و بعد این صحابی گفت لعنت الله گفت اخزاک الله در روایت دیگر گفت الله تعالی لعنت کنه گفت الله تعالی خار کنه گفت چقدر تعالی گفت بسیار میارن حد زنی و اقامه حد کنید در پیغمبر گفتن لا تلعنه گفتن اینا گفتن لعنت نکو گفتن زیرا که ای الله و رسول را دوست می‌داره بنا بله، به خاطر مذهب اهل سنت و جماعت همین است و همچنین حدیث صریح است پیغمبر صلی الله حدیث بخاری و مسلم پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت میشود اگر چه زنا کند و این زن و این سرق اگر چه زنا کند اگر چه دزدی کند حدیث حدیث بخاری است بنا بله، به خاطر این حدیث های صریح است حدیث آشکار است به اینکه صاحب گناه کبیره کافر نیست اگر رفت انسانی که علم داشته باشه با این ابو محمد کردی بحث کنه اگر همین حدیث های بخاری مسلم میاره حدیث های متفقان علیه و آیات های قرآنی را میاره آیات های قرآنی و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا و آیات قرآنی که حضرت آدم علیه السلام مخالفت کرد امر الله را مگه کافر شد نه البته والعیاذ بالله کافر نشد بلا بخاطر همین و همچه حدیث بخاری مسلم حدیث ابو ذر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی لا اله الا الله بگد داخل جنت میشه اگر چیزی نکنه اگر چی دزدی کنه این حدیث صریح سه بار گفتن و چهارم بار گفتن رغم امسی ابی ذر اگرچه ابو ذر هم نخواه داخل جنت چوی صاحب کبیره را لیکن داخل جنت میشوه بنابر حدیث صریح است اما ابو محمد مدنی تکفیری یک حدیثی در روایت احمد آورد و او تکفیری دیگش گفت من میگم گفت که سند صحیح هست یعنی اخ بالاخره گفت که حدیث سند ضعیف بوده است خب حدیث بخاری و مسلم ماندگی مگر انسان با مسند احمد و ابو داود ترمذی میرود حدیث صحیح متفق علیه است حدیث بخاری و مسلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت بشه و این سنا و این سرق اگر چه دزدی کنه اگر چه زنا هم کی کنه برای مذهب اهل سنت و جماعت در این باب الحمدلله واضح است و اهل سنت حدیث ها را دو با چشم بینا نگاه میکنن حدیثی که لا یشرب الخمر حين یشربه مؤمن به این حدیث عبدالله ابن حمار جمع کرده میشوه که پیغمبر صلی الله علیه و حدیث میگه مو وقتی همین ابو محمد کردی همین حدیث را استدلال میکنه که وقتی کسی که در وقت عرق خوری کسی که عرق مینوشه در وقت عرق نوشی مؤمن نیست أما حديث عبد الله بن حمار دليل اسكي فإنه يحب الله ورسوله دليلا بنابر باید انسان چی جمع کنه بین دو حدیث ها و همچنین حدیث حد ها آیات قرآنی الله سبحانه و تعالی میگه و والسارق والسارقه فقطع ايديهما الله میگه مرد دوز را و زن دوز را دو دستش را ببره اگر رفت دوز دیدن کفر باشه بعد دو دست بریدن که مثلا پاک نمیشه و باید کلش گرفته شوه نه دو دست بریده شوه الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه من بدل دینه فقتلوه هر کی دینش تغییر بده پس او را بکشه اگر رفت و دزدیدن کفر باشه پس او را دو دست بریدن فایده نمیکنه بلکه باید گردنش بریده شود و همچی الله سبحانه و در باب کسی که کسی را تهمت بگه قذف میزنه الله میگه فجلدون 80 جلده 80 تازیانه بزنه و کسی که زنا میکنه 100 100 تازیانه زده میشوه اگر رفت و زنا کفر باشه 100 تازیانه نه بلکه یک باید گردنش بریده شود این حدیث ها و این آیات های صریح قرآنی دلیل به این است که شخصی که گناه کبیره انجام میده از دین خارج نمی شود از ایمان بیرون نمی بلکه مؤمن است و فقط مؤمنی فاسق ایمان یعنی این مؤمنی که ایمانش ضعیف است بله از آتش به او خوف است که آتش جهنم داخل شود و وجود ای به الله سپرده می شود در زیر مشیت الله است اگر رفت الله بخواه او را عذاب میکنه و اگر الله بخواه او را مغفرت بکنه یک حدیث را یک اثر را اسحاق بن راهوی روایت میکنه در مسندش اثری خیلی عجیب است اثری خوبی هم هست زیرا خوارج دائم اهل سنت مرجئه میگه یک مرد عبدالله ابن عمر عبدالله مبارکه عبدالله مبارکه عبدالله ابن مبارکه سوال کرد که ما تقول فی من یزنی و یشرب الخمر گو در حق کسی که زنا میکنه و عرق مینوشه چی میگویی مؤمن هو آیا مؤمن است آیا مسلمان عبدالله مبارک گفتن لا اخرجه من الايمان گفت که من اون را از ایمان بیرون نمیکنم از اسلام از ایمان خارجش نمیکنم آیت قرآن صریح هست که با مجرد عرق نوشی کافر نمیشه بلکه تازیانه زده میشه تمام 40 تا زیر 80 تا اگر رفت کافر باشه 40 تا 80 تا زیانه در فایدهش نمیکنه قال الرجل چی گفت گفت علکی سین سن تا مرجعا گفت به کلان سالت گفت مرجعه شدی در روایت دیگه گفت گفت به این کلان سالت گفت یا عبدالله مبارک گفت به این کلان سالت دای پیرید گفت مرجعه شدی زیرا که خوارج اهل سنت و جماعت مرجعه میگن معروفه امام احمد امام اهل سنت میگه علامت و نشانه خوارج همین است که اهل سنت را تهمتی و ارجاع میزنن مرجعه میگن گفت تو به این کلان سالید گفت عبدالله مبارک گفت به این کلان سالید در پیرید گفت مرجعه شدی عبدالله مبارک گفتن مرجعه گفت مرا قبول نمیکنه گفت مرا مرجعه ها گفت مرا قبول ندارن گفت من میگم که ایمان زیاد کم میشوه مرجعه ای گپ قائل نیست و گفت من میگم که مرجعه ها میگن که حسنات ما مقبوله یعنی گناه حسنات چی گناهی کنیم چی عمل صالح کنیم حتما قبوله باید الله ثواب بده عبدالله مبارک گفتم من خیلی نمیگم من میگم من میگم الله من نمیدونم که گناه حسنا و ها قبول میشه یا نه لیکن مرجعه چی مرجعه میگه حتما قبول است یعنی مرجئه هست اونها مرجعه ها یعنی گفت که مرا مرجعه ها قبول نمیکنند. و بعد این عبدالله مبارک این کسا گفت که ما احوجک گفت چقدر گفت احتیاج داری که یک صبوره را بگیری و در پیش عالم ها بشینی و علم بگیری انت جالس العلماء با اهل علم بشینی در روایت دیگه گفتن گفتن این مرد گفت که گفتن تو در این کلان سالید مرجعه شدی عبدالله مبارک گفت که من گفت ولی تو قبل الارجاع گفت من پیش از مرجعه ها گفت تولد شدگی امکان نداره در عقل تغری نمیگیره که ما در این کلان سالین مرجعه هایی که بعد از ما تولد شدن و پیدا شدن قبول کنم بشک احمقی است که یک انسان یک طایفه را پیروی کنه که او طایفه ای سن سال ای مایده هست مثلا مثل داعش پیروی کنه که 2000 چند تولد شده است یا مثلا یک جماعت دیگر از همین جماعت ها را پیروی کنه که مثلا سال 2000 یا 2007 و 2014 و 2015 تولد شده یا پیدا شده اما عبدالله مبارک بسیار قاعده خوب جواب دادن گفتن ولدت قبل الإرجاء گفتن من گفتم پیش از مرجئه ها پیش از ارجاء گفت تولد شده گیم گفت یعنی عقل تو نمیگه که ما مرجئه ها کلانو گفت چگونه مرجئه شوم ما داعشی ها کلانو چگونه پیروی داعش شویم بعد علمای اهل سنت کلانا را پیروی کنیم سلف صالح پیروی کنیم امام های بزرگ پیروی کنیم نه اینکه داعش و و صاحب یا تبلیغ و مثلا مؤسس یا اخوان و مؤسس او را پیروی کنیم مؤلف میگوید که اقسام الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق اکنون انواع کفر کفر در شریعت یک خیلی نیست بلکه کفر و شرک و ظلم و فسق و نفاق این پنج چی در شریعت تقسیم داره وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين كفر والشرك والظلم وفسق ونفاق همین يعني پنج در شريعات دو نوع آمدگي هست به شک آیا تو هست و را قد جمع کنی مثل پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد نشانه منافق سه تا هست وقتی سخن بگه دروغ میگوید و وقتی که وعده به خلاف میکنه وقتی که امانت داده شوه خیانت میکنه اگر رفت بگوی منافق است تمام این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار این صحیح نمیشه که باید دروغگویی مثلا او را بگیم منافق است به این معنا که کافر است، به این معنا که کفر در دلش بجا کرده است و اسلام را آشکار کرده نی یعنی به خاطر قاعده اهل سنت را در باب مهم مهمه که لفظ کفر و شرک و فسق و نفاق در شریعت شرک دو نوع است یکی شرک اکبر و کفر اکبر و ظلم اکبر و فسق اکبر و نفاق اکبر که یخرج من الملت انسان را از دین من المله از دین خارج میکنه بیرون میکنه چرا لمنافات اصل دین بالکلیه زیرا این شرک اکبر و کفر اکبر و فسق اکبر و نفاق اکبر اصل دین را مخالفت داره ضدیت داره یعنی منافقی که ایمان را آشکار میکنه اسلام را در ظاهر ولی کفر و شرک را در باطن بجا میکنه در دلش این البته اصل دین را این شرک و کفرش یا اینکه نفاقش مخالفت و زیاد داره دیوم نوع شرک و کفر و نفاق شرک اکبر اصغر هست شرک اصغر و یا که نفاق اصغر یا ظلم اصغر یا فسق اصغر این چی است یونافی کمال الایمان ولا یخرج صاحبه منه این شرک اصغر مخالفت بکنه ضدیت داره ایمان کامل را یعنی شخصی که انجام بده شرک اصغر را ایمانش کامل نیست ولیکن از اسلام خارج نمی شود صاحب شرک اصغر مثل مثلا ریا خودنمایی قسم خوردن به غیر الله اینو شرک اصغر است انسان به کافر نمی از دین نمی براید لیکن ایمان ضعیف است مثل مثلا ظلم اصغر مثل مثلا ظلم کردن انسان نفسش را اما ظلم اکبر که کفر است از این خارج میشه الله سبحانه و شرک را ظلم نامید خب مؤلف میگه و هذا تقسیم للسلف بی‌شک این تقسیم کردن کفر و ظلم و شرک و فسق و نفاق این تقسیم سلف صالح و به اجماع کردن وقد ثبت عن حبر الامه ترجمان القرآن ابن عباس رضی الله عنهما میگه ثابت شده از عالم این امت حبر عالم میگن حبر عالم این امت و ترجمان قرآن عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ثابت است و همچنین به اجماع صحابه ها ان هناك كفرا دون کفر كفر است دون كفر یعنی کفرگی کمتر از کفر و ظلم است دون ظلم کمتر از ظلم دون ظلم است و فسق دون فسق و نفاق دون نفاق و شرک دون شرک اینها چه هم ثابت است خب اکنون آیات قرآنی در باب کفر اکبر و کفر اصغر که در های اعتقاد علیه و جماعت همچنین ذکر شده است یعنی همه اینها در شریعت دو نوع واقع شده هستند نفاق هم نفاق اعتقادی یعنی این نفاق اکبرش میگن یا که نفاق اعتقادیش میگن که انسانی که ایمان را آشکار کنه اسلام را ولی که کفر را و شرک را بجا کنه در دلش خب که منافق دیمش میگن نفاق اصغر یا که میگن نامشه نفاق عملیش میگن یعنی کسی که منافقا را در عمل گویا شده است که امانت داده و خیانت کنه وعده به خلاف کنه خب همچنین فسق هم همین است فاسق اکبر هست که از دین میبراید و فاسق اصغر هست کسی که زنا کنه مثلا دروغ گویا این فاسقه الكفر الاكبر فان الله تعالى سمى من دعا غيره كافرا و وظالما الله سبحانه وتعالى کسی که غیر الله را بخونه او را کافر گفت مشرک گفت ظالم گفت الله میگه من يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون و هر که همراه الله معبود دیگری رو میخونه در حالی که برهان و حجتی نداره و نزد حساب و شده نزد الله هست و الله میگه انه لا يفلح الكافرون به تحقیق راستگار نمیشون کافرها معلوم میشه که شرک کفر هست آدم را از این خارج میکنه و قال تعالی و پیغمبر گفتن اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر سختترین چیزی که ما از شما میتشم شرک اصغره که اون ریا هست پیغمبر نامش شرک گفت با وجود انسان بر ریا کردن از دین خارج نمیشود و قال تعالی قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا الله میگه بگو من دعا میکنم میخونم پروردگارم را و شریک نامی آورم به او کسی را و قال تعالی ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الله میگه همراه از غیر الله کسی را نخوان اون چیزی را که فایده نمیکنه و ضرر نمیرسونه فاین فعلت فانك اذا من الظالمین اگر تو این کار کنی پس تو از جمله مشرکا هستی الله ظلم را دبچه و شرک ذکر کرد که فاین فعلت یعنی اگر رفت این شرک را بکنی فانك اذا من الظالمين تا از جمله ظالم ها میباشی و يعني از جمله مشرکا چون که حضرت لقمان گفتن فرزند فرزندشون که یا بنی لا تشرک بالله گفتن ای فرزند گفتن ای بچم گفتن شرک به الله نیار ان الشرك لظلم عظیم زیرا شرک گفتن به تحقیق شرک ظلمی بزرگ از ظلم یعنی گذاشتن چیز در غیر جاش میگن به شک ظلم بدترین عمل زیرا که گذاشتن عبادت به غیر الله این بزرگترین ظلم است و الله سبحانه و تعالی میگه الا ابلیس کان من الجن و الله همچنین میگه درباره کافرها والكافرون هم الظالمون الله میگه إيه این کافرها هستن همونا ظالم ها بشک زیرا که اینها کفر ورزن یعنی حق غیر الله را به حق الله را به غیر الله دادن یعنی عبادت را در غیر جاش گذاشتن و مؤلف و قال الله تعالی الا ابلیس كان من الجن ففسق عن امر ربه مگر ابلیس میگه که از جمله جن ها بود و ففسق عن امر ربه پس خارج شد فاسق شد از امر پروردگار فسق در لغت یعنی خروج میگن خارج شدن ففسق عن امر ربه پس فاسق شد یعنی خارج شد از امر پروردگارش خروجی که فاسقی که فسق اکبر هست یعنی ابلیس کافر شد مؤلف يقول هذا في الكفر الاكبر والشرك الاكبر والظلم الاكبر والفسق الاكبر الذي لا يجتمع معه ايمان ان في كفر اكبر شرك اكبر ظلم اكبر وفسق اكبر وكي با ایمان با ایمان هرگز جمع نمیشه یعنی معلومه که ظلم و فسق وكفر ونفاق دون عصر اكن مؤلف میگه الكفر اصغر كفر اصغر ده قال الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الله میگه هر کی حکم نکنه به آنچه الله نازل کرده بس إنها اینها از جمله کافرها هستند و هر کی حکم نکنه به آنچه که الله نازل کرده بس إنها اینها از جمله کافرها هستند از ابن عباس رضی الله این فهمیدن این آیت بسیار هم مهمه و بسیار تکفیری ها همین آیت وقتی که کچ فهمیدن به بر مذهب اهل سنت و جماعت را مخالفت کردند لیکن سبب نزول همین آیت دانستن انسان به همین میفهمه که معنای این آیت چیست نه هر جای آیت قرآن و حدیث آمد کفر تمام کفر گفته رفته رفتن بگیری بلکه باید نگاه کنی منهج اهل سنت و جماعت و سبب نزولش را مثلا سبب نزول همین آیت سبب نزول این آیت همون یک زن و یک مرد یهودی دو یهودی که زنا کردن در همو بابت و پیش پیغمبر آمدن گفتن حکم الله را در ما جاری کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلام سوال کرد که در کتاب شما در تورات گفت چی میوید در این باب حدیث بخاری است حدیث صحیح است گفت ما در کتاب الله هم خیلی گفتن گفتن ما در کتاب الله میابیم که کسی که زنا کنه خو خب مرد زندار باشه خو خب بزن یعنی ازدواج کردگی و نکردگی عاقبت همین جزاش همینه که سنگ چیز تازیانه زده میشه و تحمیمش میگن یعنی رو و سیاه کرده می شود یعنی روش مثلا به یک چیز خاکستر قد مثلا این وای سیاه کرده و در اسب یا خر مرد عکس با هم چپنه شنونده و در قشلاق یک پاو میتین به همو تمام یعنی خلاصه کلام مذهبی چی گفتن همینه گفتن آیا گفتن در کتاب الله می یا گفتن بله گفتن در تورات یعنی حکم اینمی سبب نزولش همین است که حکم کردگی خودشان را بعد پیغمبر صلی الله علیه و گفت بیارید کتاب تورات رو وقتی که آوردن هم آیت رجم رو سنگسار کردن رو به دست محکم کرده بلا و پایانش خواند و همیشه نخوان عبدالله ابن سلام رضی الله عنه گفتن بگوشان که دستشون بگیره بخونه وقتی آیت دستو گرفتن که خواندن که در حقیقت رجم و سانسور کردن در کتاب او هم هست در کتابشون هم هست وقتی سوال کرد ای سببش که چرا این کارو کرده گفت ما گفت وقتی کل آدمای بای و کلان هم گفت سردارا هم گفت زینا کی کرده امکان نداشت اینها را سانسور کرده پس اتفاق کردیم به یه حکم تا اینکه همه تغری بگیره ده کای کم بغل و بایده به همه حکم پیدا کردیم که روش سیاه کرده مثلا به گوچی سیاه رنگ سوس سیاه و چپنه در سال کرده شود یا اسبیده و در کوچه مثلا یک کروپتا داده شود على كل حال سبب کفر بعد آیت آیت قرآن نازل شد الله میگه و لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بشک هر کی همین نوع حکم بغیر ما انزل الله کنه کافر میشوه یعنی حکم را پیش خود ببره و به الله نسبتش بده و همچنین کسی که حکم الله را انکار کنه خب ابن عباس در زیر این آیه چی میگه دار صحيفي علي بن ابي طلحه رحمه الله في تفسير معروف بتفسير ابن عباس شاگرد ابن عباس علي بن ابي طلحه رحمه الله در ايتي ومن لم يحكم بما انزل الله ابن عباس میگوید من جحد ما انزل الله فقد كفر هر که انکار کنه آنچه که الله نازل كرده است به تحقیق کافر شده و من اقر به هر که اقرار كنه حكم الله را قبول كنه و ولم يحكم به فهو ظالم فاسق هر که حكم الله را اقرار كنه حكم الله را بدونه ولیکن حکم نکنه به او پس این ظالم و فاسق است و همچنین در روایت دیگه از از شاگرداش و طاووس و عکرمه و غیرش ثابت است که گفتن کفر دون کفر است یعنی کفر مسخه کفر اصغر کفر میده است بشک زیر که آیت عامه الله میگه و من لم يحكم هر کی به که الله حکم نکنه به آنچه که الله و من عامه کسی باشه خو رئیس دولت است خو رئیس محله است خو رئیس خو پدر در بین فرزنداش است خو برگدید در بین کارگراش آیت عامه و من لم يحكم بما انزل بما یعنی یعنی به آن که نازل کنه خب، خواهی چیزای خود ده مساله های سر در شریعت یگون گناهی نیست که یه بار انجام بدی گناهگار باشی پنج بار انجام بدی گناهگار باشی لیکن ده بار انجام بدی کافر شوی خیلی نیست یا یه بار انجام بدی کافر میشه بشی شرک یا 100 بار انجام بدی کافر نمیشه و لیکن گناهت بسیارتر میشه و بنابر ابن عباس روایت دیگر ده گفتن لیس کفر الذين تذهبون الیه گفتن او کفری که شما در نظر داری که اکبر آدم از دین خارج میکنه اون نیست بلکه کفر دون کفر است در خودی الله میگه ومن آياتي بعدش آياتي دي مجيش ده الله ما جت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون حركه حکم نکنه به اونچه که الله نازل کرد پس اینها از جمله ظالم ها هستن آیت بعدش ده الله میگه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هر که حکم نکنه به آنچه که الله نازل کرد پس اینها از جمله فاسقا هستند به خاطر این آیات ها را همین آیات ها را چه که مؤلف در کفر اصغر ذکر کرد به شک همین خلای زیرا در کتاب های اعتقاد اهل سنت و جماعت در کتاب ایمان ابو عبید قاسم ابن سلام بعد كتاب اجوري كتاب شريعه امام اجوري بعد كتاب اصول السنه ابن ابي زمانين بعد كتاب ایوانه ابن بطه وغيرين از کتاب اعتقاد ده همین آیاتی و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک الكافرون در حديث های وعید ذکر مشى در حديث های وعید مثل حديث که لا يزني زنا لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن وحديث سباب المسلم فسوق وقتال كفر کفر نام دادن مسلمان فسق فاسق شده و کشتن کفر است مثل همین حدیث های وعید ذکر میکنه در کتاب اعتقاد البته همین خرامگه اما در یگون کتاب اعتقاد آمده است که هر که مجرد حکم به غیر ما الله کنه یعنی به حکم غیر حکم الله کنه در جوش کافر میشه خیلی در نزد اهل سنت و جماعت نیست بلکه امام اجری ذکر میکنه از سعید ابن جبیر شاگرد ابن عباس که این آیت ظاهر شد تنها خوارج گرفتن یک آیتی که خوارج با او چنگ میزنن همینه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك و این آیت قطعی آیت والذین كفروا بربهم يعدلون ادوا ايات الجامع الكلام كسي كي حكم كسي كي معصيات كاد جنو كاد حكم حكم غير الله كاد مش كوفر وكسي كوفر شد مشرك بلا بلا دين چی دین برو مدرس على كل حال در کتابه خود اهل السنه والجماعه ان ايات الحمد لله اهل السنه والجماعه به معناه كي مؤلف ذکر کرده است به كردين كي کردن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون هر که حکم نکنه به الله نازل كات بس از كافرون كفر کفر وقتی که حلال بدونه حکم غیر از الله را وقتی حکم غیر الله را با حکم الله برابر بدونه یا حکم غیر الله را بهتر از حکم الله بدونه یا یکی حکم کردن به حکم غیر الله را جایز شرعی بدونه یا یکی حکم به غیر حکم الله را نسبت به حکم الله بده حکم برآوردگی خچه بگم حکم الله هایی و در حالت بشه کافر اما اگر رفت حکم به غیر از الله کنه از روی رشوه یا به خاطر کرسی یا به خاطر سلطنت و پادشاهی یا به خاطر جهل و بیسوادی یا به خاطر علمای سوء و اینویه نظری حالت ظالم هست ظلم اصغر کافر هست کفر اصغر و فاسق هست فاسق اصغر یعنی از دین خارج شود. لیکن به شک شبه خیلی گناهگار بزرگ است و گناه عظیمی را مرتکب شده است و حکم به غیر از الله کردن این بدتر از زنا و دزدی و غری هست به شک شبه به شک شبه گناه کبیره هست گناه بدی لیکن آیا کفر اکبر آدم دین مجرد حکم به غیر از الله کردن ده آیا کافر میشن نه بلکه امام سمعانی رحمه الله و ابن تیمیه رحمه الله و غیرش اجماع اهل سنت و جماعت ذکر میگه که ترک حکم بما انزل الله ترک کردن حکم الله این گناه از گناه کبیره هست و انسان به کافر نمیشه شود مگر همین صورتای ذکر کردیم که بهتر بودن و برابر بودن یا که حکم غیر الله را انکار حکم الله را انکار کنه یا اینکه و غیرش و وقال تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله میگه کسانی که مال های یتیم را میخورند از روی ظلم الله میگه اینها در شکم های خود آتش جهنم را میخورند کسی که مال یتیم بخره گوی آتش جهنم خورده ایستاده و سیاسلون سعیر الله میگه بزودی آتش جهنم را داخل میشود در همین چی کفر اصغر است یعنی حق مال یتیم خوردن کفر و ظلم اکبر نیست بلکه اصغر انسان چی انسان گناهکار عظیم میشود لیکن کافر نمیشه این آیت آیت وعید هست حتما جاویدان در دوزخ میسوزه و سیاسلون سعیر نه بلکه اگر الله تحت مشیت الله ده یعنی کسی که مالهای یتیم میخره در زیر مشیت الله سبحانه و تعالی هست اگر بخواه را عوف میکنه اگر بخواه را عذاب بکنه و قال صلی الله علیه و سلم سباب المسلم فسوق و قتال کفر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه دشنام دادن مسلمان بدگویی مسلمان فسق فسق اصغر یعنی گناه کبیره هست و قتاله کفر و کشتن او کفر هست یعنی کفر میشه با کشتنش نه البته بل البته تبع قتال و کفر چه معنا داره یعنی قتال و کفر دون کفر کفر اصغر است انسان چی گناهگار عظیم میشه کشتن مسلمان کفر نیست الله میگه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما اگر دو طائفة از مسلمان با هم بجنگند دو طائفة از مسلمان ها پس بین اینها صلح بیاندازید دو طائفة از مؤمن ها الله مؤمن شان گفت بنابراین این حدیث چی معنا داره این حدیث وعید میگن و قتال و کفر یعنی کفر اصغر است قتال یعنی کشتن مسلمان کفر نه بلکه چی است کفر اکبر نه بلکه کفر اصغر یعنی گناه از گناه های کبیره است زیرا که در قتال مؤمن اگر کفر باشه حتما کشته میشود این خیلی نیست کو مثلا انسان اگر رفت انسان مؤمن مؤمن را کشت سه چیزای یا کشته بشه در مقابل قتل او کشتن او یا اینکه فدیه میتیه یعنی خونبه ها یعنی مثلا 100 شتر میتیه یا اینکه میتونن عفوش کنن زیرا الله میگه فمن عفی له من اخیه شیء فتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان سه چیزای یعنی مؤمن مؤمنه بکشه حتما کافر است و باید کشته شوند بلکه سه چیزه یا قصاص گرفته میشود مقابلش کشته میشه خون به خون یا اینکه خون به ها میتیه به این معنا 100 شتره دیه یا اینکه مثلا چی یا عفوش میکنن میبخشنش خوب و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه من حلف بغیر الله فقط کفر او اشرک هر کی قسم بخوره به غیر الله پس به تحقیق کافر شده یا مشرک شده اینا به منهج اهل سنت چی میفهمی فقط کفر یعنی کفر اصغر کرده است او اشرک یعنی شرک اصغر کرده چرا خیلی زیر لغت عربی همین خیلی و همچنین بین کرد جمع کردن بین آیات ها و حدیث ها و همه حدیث ها مهمه من حلف بغیر الله فقط کفر او اشرک خود خب، در اینجا مقصود از کفر کفر چی دون کفر است شرک چی شرک اصغر خوب. از کجا میفهمیم کفر کفر اکبر و اصغر وقتی که در آیات ها و حدیث ها آمد که انسان از دین میبراره پس میگیم این کار کفر اکبر از دین خارج میکنه خب اگر رفت و در آیات ها و حدیث ها آمد که از دین نمیبراره پس میگیم در این حالت چی انسان رو از دین نمیبره معلوم میشه کفر اصغر یا اینکه کفر دون کفر هست کفر میده یعنی کفر دون هست مؤلف میگه فهذا في الكفر الاصغر والشرك الاصغر والظلم الاصغر والفسق الاصغر وهذا يجتمع معه الايمان يعني کسی که اگر فسق اکبر اصغر بکنه مثل مثلا گناه کبیره را بعضش انجام بده فاسق بشه و کسی که مثلا قسم به الله بخره مثلا با پیغمبری به اين وای دري حالت شرک اصغر کرده است گناهکار شده است و اين مؤمن هم گفته میشه ولی فقط مؤمن چی مؤمن فاسق الایمانش میگن یا اینکه مؤمنی ضعیف الايمانش میگن كما نص على ذلك الكتاب والسنه چون که کتاب و سنت به دلالت میکنه و اجمع عليه السلف و به سلف صالح اجماع داره و هو ينقص الايمان و کفر اصغر یعنی گناه های کبیره کفر اصغر و شرک اصغر و ظلم اصغر و فسق اصغر و نفاق اصغر نفاق یعنی نفاق اصغر یعنی ریا و خودنمایی و اینو و اینها ایمان را کم میکنن و ینافی کماله و کامل شدن ایمان را ضدیت داره مخالفت داره یعنی با این گناه های کبیره انسان نمیتونه که ایمانش کامل باشه مگر اینکه توبه کنه و استغفار کنه و از گناه های کبیره دور شود که بود مذهب اهل سنت و در باب کسی که گناه کبیره را انجام میده در زیر مشیت الله سبحانه و تعالی هست ما حکم داریم حکم دنیوی دنیا ده فاسق المؤمن است ولی ایمانش فاسق ایمان است ایمانش ضعیف و ناقص است و در آخرت جاویدان همیشه در در جهنم نمیمونه اگر دوزخ رفت زیرا در مشیت الله است اگر الله بخواه او را عذاب بکره و اگر بخواه او را ببخشه بزرگترین طایفه که اهل سنت را در این باب مخالفت کرده است خوارج است اول خوارجی که میگن کسی گناه کبیره را انجام داد کافر میشه یک گناه کبیره را یعنی یکی از گناه کبیره انجام بدی کافر میشه یک واجب و ترک میگه کافر میشه مثلا یک عیسی پدر مادرش خوبی نکنه میگه کافر شد زیرا بر الوالدین واجب است و مخالفت او میگن کفر اکبر و العیاذ بالله طایفه اول خوارج است دیون طایفه مرجئه مخالفت در اهل سنت را مرجئه کسانی است که میگن کسی که گناه کبیره انجام بده ایمانش است کامل ایمان ایمانش کامل میگه و العیاذ بالله این منهج منهج باطل است منهج اهل سنت منهج حق است که کسی که گناه کبیره انجام داد این شخص مؤمن است ایمان برامگی نیست کافی نیست و لیکن ایمانش ناقص و کم شده است و این دو طایفه بزرگترین طایفه بود اهل سنت را مخالفت کرده یکم خوارج کسانی که انسان را از دین میبرند جاویدان در دوزخ میگه میسوزه و مرجئه میگن ایمانش کامله ایمانش کامله اگر چیزی زنا کنه اگر چیزی دزدی کنه اگر چی قتل کنه کسی را بکشه میگن ایمانش کامل هست و این دو طایفه البته طایفه باطل است و طایفه اهل سنت و جماعت همینه که ایمانش ناقص و ضعیف است ولیکن از اسلام ایمان خارج شدگی نیست و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین